licurgi temporibus, omerus fuisse, traditur. Galli dicuntur strenue pugnare. Milites tradere arma iussi sunt. Videor mii, sero adventurus esse. Cae sari necesse erat adire Apolloniam. Iuramus, nos, in esse. Iuramus nos innocentes esse fatentur se peccavisse, confitentur se peccavisse. Urbem Siracusas, maximam gracarum urbium esse, saepe audivistis. Parentes, ga visi sunt filium suum ex proelio in colum em redisse. Notum est legis ad salutem bonorum civium inventas esse. Aristaeus, inventor olei esse, dicitur. Urbes magnopere munita esse videbatur. Urbes ad modum munita esse videbatur. Tales, primus, defectionem solis praedixisse, fertur.